פרק כ. לץ היין הומה שחר, וכל שוגה בו לא יחכם. נהם ככפיר אימת מלך, מתעברו חוטא נפשו. כבוד לאיש שבט מריב, וכל אוויל יתגלע. מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר ועין. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. רב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמונים מי ימצא. מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. מלך יושב על כיסא דין, מזרה בעיניו כל רע. מי יאמר זיכיתי ליבי, טהרתי מחטאתי? אבן ואבן, איפה ואיפה, תועבת אדוני גם שניהם. גם במעלליו יתנכר נער, אם זך ואם ישר פועלו. אוזן שומעת ועין רואה, אדוני עשה גם שניהם. אל תאהב שינה, פן תברש, פקח עיניך שבע לחם. רע רע יאמר הקונה, ואוזל לו אז יתהלל. יש זהב ורב פנינים, וכלי יקר שפתי דעת. לקח בגדו כי ערב זר, ובעד נוכריה חבלהו. ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ. מחשבות בעצה תיכון, ובתחבולות עשה מלחמה. גולה סוד הולך רכיל, ולפותה שפתיו לא תתערב. מקלל אביו ואמו, ידעך נרו באשון חושך. נחלה מבוהלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך. אל תאמר אשלמה רע, קבל אדוני ויושע לך. תועבת אדוני אבן ואבן, ומאזני מרמה לא טוב. מאדוני מצעדי גבר, ואדם מה יבין דרכו. מוקש אדם ילע קודש, ואחר נדרים לבקר. מזרי רשעים מלך חכם, וישב עליהם אופן. נר אדוני נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן. חסד ואמת ייצרו מלך, וסעד בחסד כסאו. תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה. חבורות פצע תמרוק ברע, ומכות חדרבתן.